បើនិយាយពីទួនាទីរបស់ចិត្តគឺវាវាគិតហើយវាវារត់ទៅរកអារម្មណ៍មិនទេបើយើងបដោយឲ្យវារត់ផ្ដេសផ្ដាស់ចិត្តរបស់យើងវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងដែលយើងរវើរវាយច្រើនហ្នឹងដោយសារយើងមិនដែលហាត់ពុតលួតដំ កុំឲ្យវាចេះតែដើរទៅគិតរឿងនេះតិចរឿងនោះតិចរឿងអ្នកនេះនិយាយអក្រក់បន្តិចរឿងអ្នកនេះចេះអ្នកនោះចោះដែលយើងបដោយវាទៅច្រើនពេកអានឹងឧបមាដូចជាយើងបដោយឲ្យកូនដើរលេងជ្រុលហើយយើងហៅវាឲ្យមកផ្ទះវាវាមិនងាយចង់មកដោយសារវាដើរទៅវាសបាយយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងដែរវាតលតែយើង ទម្លាប់ឧទាហរណ៍ថាបើវាគិតរឿងផ្ដេសផ្ដាស់នេះចេះនោះចុះវានាំឲ្យក្តៅកាហាយចិត្តត្រូវមានស្មារតីកំណត់ដឹងថាអូអាត្មាអញទៅគិតរឿងខាងក្រៅហើយចិត្តបើអញទៅនៅ ផ្ទះគេហើយคลายជាចិត្តអនាថាហើយចេញពីមួយចូលមួយចេញពីមួយចូលមួយវារវើរវាយច្រើនណាស់អញ្ចឹងស្មារតីកំណត់ដឹងចាប់បានដោយបលិសអញ្ចឹង ហើយទាញវាត្រឡប់មកវិញមកនៅនឹងកាយនេះបើនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានសូត្រឲ្យកំណត់ ដឹងពីអរិយាបទដែលខ្លួនឯងកំពុងដេកតើឈរអង្គុយនិយាយស្ដីហូបចុកបុកទាពីអីហ្នឹងឲ្យស្មារតីមកនៅនឹងមកនៅខ្លួនហ្នឹងឲ្យបានច្រើនជាង រត់ទៅនៅផ្ទះគេរឿងអ្នកដតីមើល Facebook មើល new feed ចូល group នេះចូល group នោះ ច្រើនពេកអានឹងអាចធ្វើឲ្យចិត្តរវើរវាយហើយចឹងការកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់អឺទទួលយកនៅអារម្មណ៍ខាងក្រៅនឹងសំខាន់ណាស់កុំឲ្យជ្រុលអឺមើលក៏កុំឲ្យមើលជ្រុលចូល group ទីងតឹងទីងតឹងនឹងក៏កុំឲ្យ ហួសហេតុពេកគ្រប់ណាអត់បានការអត់ប្រយោជន៍ leave ចោលទៅ mute ចោលទៅទុកទៅគ្រប់ដែលសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគ្រួសារការងារអីចឹងទៅហើយតលយោចិត្តនឹងមកនៅនឹងអារម្មណ៍នាំឲ្យជ្រះថ្លាសបាយឧទាហរណ៍ថានឹកដល់គុណពុកម៉ែនឹកដល់គុណ ប្រតនត្រ័យនឹកដល់លំពើល្អដែលខ្លួនបានធ្វើហើយនឹកដល់អឺអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងវាស្រស់ណាវាអត់សូវក្តៅក្រហល់កាហាយនឹកដល់ធរទៅអាចអានសិភៅធរអប់រំចិត្តស្ដាប់ការអប់រំទូមានស្ដាប់ការបង្ហាត់បង្រៀនបង្កើន ចំណេះ ដឹងបើសែបគប់សែបគប់ជាមួយនឹងអ្នកដែល មានសន្តានចិត្តល្អ accept friend អីក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងគុំសូវចេះគុំសូវជួយចិត្តមើលរឿងក្តៅក្រហល់កាហាយគេជេរបចោគ្នាអីអញ្ចេះចុះអេចអូចហួហេតុពេកណានិយាយអញ្ចឹងមិនបានន័យថាហាមិនឲ្យមើលទេប៉ុន្តែប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះអារម្មណ៍នឹងឯងវាមកតាក់ចិត្តរបស់យើងឲ្យរត់ទៅហើយបើយើងបដ ாய் ចិត្តច្រើនទៅ ការទុកហើយធានាអញ្ចឹងហ្មង ចឹងបានតលរៀនទាញចិត្តមកវិញអារម្មណ៍នឹងដូចអាហារចឹងបើយើងហូបប្រទេសផ្ដាស់ទៅកាយរបស់យើងឈឺហើយអាហារមានជាតិគីមីហូបច្រើនពេកហើយហូបហើយអត់ធ្វើចលនាអីចឹងទៅឈឺយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងនឹងតែហូបតែគិតរឿងប្រទេសផ្ដាស់តិចឈឺចិត្តដែរចឹងវាតលឲ្យយើងរៀនរើសយកអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងសុបាយរីករាយជ្រះថ្លា ឧទ្ធរសែបគប់ជាមួយនឹងកល្យាណមិត្តឧទ្ធរថាស្ដាប់ធម៌ពិចារណាធម៌នឹកដល់សេចក្តីល្អគុណធម៌របស់យើងក្តីត្រេកអរនឹងសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីឃើញគេមានឃើញគេបានឃើញគេល្អអញ្ចឹងក៏ជ្រះថ្លាទៅហើយពិចារណានៅក្នុងសង្ខារមិនទៀងទាត់ប្រែប្រួលមិនមិនថិតថេរមិនអាចបង្គាប់បញ្ជាបាន នឹកឃើញថាជីវិតនឹងគឺគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានធរនៅក្នុងខ្លួនមានបញ្ញានៅ ក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យចិត្តនឹងមិនទន់ជ្រាយមិនចាញ់ច្រាបរឿងទេហើយមានពេលអប់រំសមាធិចម្រើន ភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅ ក្នុងចិត្តទៅ ទាញចិត្តទាញអារម្មណ៍នឹងឲ្យវាមកនៅខ្លួនហ្នឹង ខ្មែរយើងចូលចិត្តប្រើថាអារម្មណ៍ទាញចិត្តឲ្យមកនៅនឹងខ្លួនឲ្យវាតោងយកអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យចិត្តជ្រះថ្លានឹងយើងមិនសូវរវើរវាយច្រើនហើយយើងបានសេចក្តីស្ងប់ច្រើន